Agora i Loris Pacacho, dos grans músics i professors de la Heavy Rock School, Escola de Música Moderna de Barcelona. Anem a conèixer una mica més a tots dos. Primer de tots, donar-vos la benvinguda al Carimetal. Molt bones, gràcies per estar aquí. Eh, anem enrere en el temps i viatgem fins als vostres orígens. Quin va ser el vostre primer contacte amb la música? Una pregunta un poco difícil para mí, pero bueno, yo creo la pasión. el primer contacto, el hecho de tenerlo dentro, de nacer con esta gran emoción, ¿no? Y luego estudiar, aprender muchos años de estudio para llegar a ser un músico, digamos, como los demás. El primer mí, para mí, sobre todo, es vez, haber nacido a una familia que escuchaba música. O sea, el toda la la vida, donde escuchan Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Deep Purple, bla, bla, bla, y crecer amb, amb uns pares que et donen aquesta formació involuntàriament, directament perquè els agrada la música, doncs això fa que directament, abans de ser músic, compartir ho d'alguna manera, ja ets músic involuntàriament, perquè crec que et formes d'aquesta manera, no? Vull dir que és, hòstia, estic escoltant música de puta mare i això és el que fa que, a més a més, quan agafes un instrument, siguis més músic. I ara que parlaves d'instrument, vosaltres sou Mike guitarrista, Loris batería, quan y com decidiu dedicar-vos a aquest instrumento? Eh, bueno, para mí fue mm, involuntaria, como decía el Mike también, porque yo empecé cantando, luego tocando la guitarra y gracias a unos amigos que tocaban un concierto una noche, pues me dijeron, oye, ¿por qué no puedes tocar la batería? Y ahí empezó todo. Y entonces luego a machacar música, a leer partituras para aprender, digamos, a, a ser músico. És, clar, per mi el tema és el mateix que abans, també és familiar, però mai inculcat. O sigui, quan tu mm, veus, per exemple, ton pare que toca la guitarra i a més a més veus el teu germà, un germà que és el, el gran, no diguéssim, i veus que toca i toca, per exemple, blues, que flipes, que és grandíssim, et fixes i dius, hòstia, em pots ensenyar alguna cosa? Com? Tinc una guitarra a casa, tinc un germà, tinc un pare que toquen, em podries ensenyar? clar, i t'ensenyen quatre acords i t'enganxes. I mentre la gent pot estar jugant a futbol, els nens, quan ets nen petit, etc etc, mmm, dius, hòstia, doncs no vaig a jugar a futbol, mm, me'n vaig a tocar la guitarra. I veus que allò estàs enganxat. I així és com va començar la història de tocar l'instrument. I una vegada triat el vostre instrument, els dos us decanteu cap a un mateix gènere musical, el heavy metal. Quins, uh, quines són les vostres influències dintre de l'estil? Bueno, para mí en el heavy metal, sin duda los Judas Priest, los Iron Maiden. Eh, bueno, también no es solo el heavy metal, es una evolución general, ¿no? Todo nace del rock en general, entonces poco a poco vas evolucionando a otro género más extremo, entonces llegas a tocar heavy metal, ¿no? Eh, tocar heavy metal para mí como músico es un divertimiento, un desarrollo. Básicamente yo creo que existe rock a nivel musical. Luego, de esta base se puede tocar cualquier género de música, ¿no? Eso es lo que pienso. Claro, en el metall bueno, como comenta ahí, no es que arribi así de... de bueno, doncs pues, he nascut i ja m'agrada heavy metal. También em amb la meva, la meva part eh, vaig començar a escoltar doncs, Pink Floyd, vaig començar a escoltar doncs, el Hendrix, que tot això és rock, eh? i pot ser tan metall com poden ser els més metalls de la gent que hi ha avui en dia. Eh, però bueno, quan escoltes Janis Joplin, quan escoltes el, a, jo què sé, els The Doors, o quan escoltes Fred Zeppelin, creixes així i de cop, a, a mi particularment, m'arriba un bon dia un disc en vinil de Lingui Malstein, l'Odyssey, me'n recordo, eh, que a més jo he influenciat totalment i segueixo estant però escoltant blues, tocant blues, Steve Ray Vaughan, Rory Gallagher, etc etc. i de cop eh, arriba un disc que l'escolto i per mi era nou allò. I era, era metal, era Lingui malstin. I dius, hosti, me'l ficava. I mon germà, per exemple, escoltava pues, blues o mon pare i tal, però cada cop que, per exemple, s'anaven pues, i tal, jo dic, hòstia, tinc aquí un disc que no sé de qui ha arribat, però és de Lingui malstin i me'l ficava. I dic, aquí hi ha algú que m'està planant molt. O sigui, m'agrada moltíssim. O sigui, que es pot dir que a partir de, igual, 16-17 anys, al principi d'escoltar el que és heavy metal, heavy metal, va vindre a partir del, de Lindy Malstein, curiosament. I i aquest va ser el principi del metall. Jo estic molt orgullós, eh? Que podria parlar molt de Bingo i Massing, que bla bla bla bla bla bla bla bla bla, que menja botifarres, que es fot fins al que no sé què, però Lingui és Lingui. I, I és així. Jo sóc un gran fan del ball, quan vaig veure la pel·lícula, per exemple, Cruce de Caminos, també em va canviar la vida. Vaig anar al cine, al cinema, a veure Cruce de Caminos, que sortia al Karate Kid, al Raf Machicho, i al final hi havia un pique de guitarres i algo em va emocionar molt, que era al final aquest Després em vaig donar compte que era l'Steve Vai el que tocava. I més tard, a l'any 92, a l'Expo 92 de Sevilla, eh, vaig veure per primer cop a Steve Vai tocar. I aquí sí que va canviar la meva vida. Havia escoltat Lingui, ja tenia aquella arrel més metalera, però no va ser fins que vaig veure el Vai que dic, o sigui, realment això es pot fer amb la guitarra? Aquest, aquesta forma tan... I allà va canviar la meva vida, però totalment de dir, vale, jo vull fer això. Jo vull fer això, directament i aquest va ser el principi de tot. I és curiós perquè no és que tu diguis soc un puto matai, no, no, no, soc un matai que ve des de Michael Jackson, als principis, no sé si us recordeu, que hi havia un programa que es deia Tocata. Tocata era breakdance. Jo ballava o feia veure que ballava breakdance amb un germà. Tocata, eh, pues Michael Jackson, eh, la cançó aquesta de Leona Richard és la de All Night Long, All Night, no, brutal. Doncs jo podria dir que aquestes són les, meves, arrels, amb 8 o 9 anys, però el canvi canvia el clic és de veure un gran guitarra com Ingui Malmsteen i posteriorment l'Steve Vai. Va ser així, i a través d'una pel·lícula, a més a més. Ara mateix els dos sou professors de la Heavy Rock School, el eh, Mike a més a més director, i sou dos grans amics. Nosaltres volem saber com us vau conèixer. <laughs> bueno, eh... Sí, oficialmente pues nosotros eh, tuvimos la suerte de conocernos gracias a un grupo que se llamaba Mind Cage, que grabó una maqueta en el 2001 y que luego, porque hubo otro grupo que se llamaba del mismo nombre, tuvo que cambiar el nombre, entonces se llamó Tritrausenais. Pues yo conocí al Mike como guitarrista en Tritrausenais Eyes en mm, el 2005 más o menos y al principio nació una gran amistad, luego un gran músico sin duda, muy bonito participar con él en las composiciones. Y luego este proyecto, digamos, se soltó y, digamos, hemos tenido la posibilidad de vernos fuera de este proyecto. Y, lo que estábamos diciendo antes, como hoy entrado, digamos, como en la Heavy Rock School como escuela, es gracias a él, porque él quería que yo daba clases ahí en la escuela, entonces, claro, más que agradecido, ¿no? Porque básicamente, primero amigos, ¿no? Como decíamos antes, y luego músicos, ¿no? Entonces, claro, yo estoy muy agradecido de, de hacer parte de esta idea muy buena. Ahora anem a conèixer una miqueta al Mike, primero de tot. Hem vist en la teva biografía que amb 18-19 vas crear la Mike Zagora Experimental Show, fent un concert amb 15 músics de tot tipus. Ens pots explicar en què va consistir i d'on et va sortir aquesta idea? La idea era una mica sortir-se, però no per, per voler sortir-se, eh? sinó perquè un doncs, toca rock, ha estat en bandes de, de canya, de metal, del que sigui, però quan un toca a casa, eh, al final li surten moltes, moltes idees, que aquestes idees eh, a vegades no tenen res que veure amb el que pot ser el que fa normalment musicalment i de cop et, et dones compte de que, de que tens molta música feta a casa, personal, que dius, si gravés un disc, mmm, jo vaig un pal, que puc fer aquest disc, però hi ha molta música que igual no la puc ficar amb aquest rotllo. Eh, I quan tens música, per exemple, que m'apassiona molt, eh, música hindú, no? índia, eh, àrab, música molt exòtica, per dir alguna cosa, dius, hòstia, i això ho vull mostrar també, vull tocar, vull mostrar-ho a la gent i que conegui el que és això. I se'm va passar pel cap dir, doncs mira, agafo totes aquestes cançons que tinc, agafo 15 músics, o no sé quants eren, però molts, eh, un tenia un sitar, mm, doncs l'altre tocava l'acústica amb, amb 12 cordes, eh, l'altre la trompeta, molts músics que van voler col·laborar amb aquesta cosa que potser se sortia fora de l'estil que, que solia fer, no? I al costat, directament de, de casa, de Capellades, hi ha un bar que va dir, escolta'm, per què no ho fas aquí? I directament ho vam fer, ho vam ficar tot, amb veles, amb afombres, amb catifes, tot, tot molt ben presentat. I vam fer una música, que tot s'ha de dir, es va planar el bar, però la gent esperava una cosa que no era. Però, hòstia, pues, tocarà el mic i serà tot super rockero i tal, i el que la gent va veure va veure una cosa experimental, com ja es va dir, és experimental total i era super passat de voltes, rotllo molt Frank Zappa, mm, d'aquest pal, no? John Thorne, eh, clar, la gent, jo vaig veure molta gent que va dir, tio, has fet alguna que realment és donat gala de lo que diu el cartell experimental. I molta gent que deia, hòstia, tio, però que m'has has hecho aquí? Dir, però és que no sé si dir-te, els amics més amics, alguns van dir, és de puta madre, i alguns altres van dir, esto es un mierdón, però igual perquè tampoc es va entendre aquella cosa tan estranya que va ser. Però com a cosa experimental va ser increïble i que crec que qualsevol músic sempre ha de fer, que és expressar tot el que té allà al calaix amagat, tirar-ho. Hem vist també que vas estudiar al Berklee College of Music de Boston. Com va sortir la possibilitat d'estudiar allà i com vas rebre aquesta idea? Doncs la notícia va ser molt curiosa perquè un, un amic meu que és el Pau Sastre, cantant de Guru, el David Palau però també el, el Pau Sastre, eh, els amics de tota la vida, i se'n van estudiar ja a producció. I un bon dia em va trucar i em diu Mike, Mike, que venen els, els tios de Berkeley fent la gira mundial per tots els països, eh, agafant a gent i, i donant beques. Em diu, per què no et presentes? Dic, quan és, quan és? Diu, és dintre de tres dies, és que m'he enterat i t'ho dic ara però presenta't. Dic, però tio, si no sé ni llegir partitures, ni sé solfeig, ni... Diu, tu presenta't i punto. I vaig dir, vale, doncs em presento. I me'n recordo, de ser molt emocionant perquè vaig arribar a l'aula la, de músics de Barcelona, que és el lloc on es reunia tota la gent de l'estat espanyol, etc etc. I, i jo veia gent doncs, de 30 anys, de penya, tocava la puta mare, i dic, hòstia, i per què faig aquí? I vaig entrar i me'n recordo d'un nígar de la hòstia de dos metres que, que dic, hòstia, ni sé anglès, ni sé res, i un home de com uns 70 anys que estava allà amb un ordinador i em diu, no, passa, passa, passa, hombre, passa. Bueno, tot això en anglès, i jo ni puta idea d'això. I em van dir, toca, toca, i em van fotre una partitura a tocar, i no vaig donar ni una, perquè com he dit, no, en aquell temps no sabia ni llegir partitures, ni res. Tot, per mi eren tot boletes negres amb un paper. I les vaig cagar totes, totes. I al final em van dir, va, toca ahora lo que has venido a tocar, no? I jo vaig anar amb una base pre pregravada i vaig tocar una cançó. Quan va acabar tot em van dir oh, ¿cuántos años tienes? bla bla bla eh, tendràs notícies nostres en tres setmanes. I bueno, vaig sortir d'allà una mica com dient aquesta penya ni em pilla ni, ni res. I curiosament va passar. O sigui, a cap de tres setmanes vaig rebre una carta de Berkeley que m'havien acceptat i que dintre de, de l'estat espanyol era dels, de les 12 persones entre una d'elles guitarrista, que m'havien agafat per anar allà i amb una de les beques més grans que hi ha, de 10.000 dòlars quatrimestralment. He imaginat jo plorant, mon germà plorant, ma mare plorant, i va ser molt fort perquè ja ens vam ficar les piles i vam dir, s'ha d'anar. Tot s'ha de dir que no vaig anar amb 19 anys, sinó que em vaig esperar dos anys més treballant a fàbriques, bla, bla, per, per tindre uns diners, per tindre el paro, perquè viure ja no és gens fàcil ni gens econòmic. Però al final es va poder fer i va ser, una, va ser increïble el viure allà i aprendre. Allà ah, vas estudiar diferents matèries amb diferents professors com el Dave Fiusinski, el Joe Stamm, Vernon Reid o John Petrucci, entre d'altres. Com recordes aquella etapa de la teva vida i quin va ser per tu el millor professor? El millor professor, sens dubte, va ser Dave Fiusinski. Increïble, un tio que, si per mi està com una cabra, és un tio que se'n va a un bosc i agafa una partitura i comença a transcriure el cant dels ocells en partitura. I després ho reprodueix tocant la guitarra dic, vale, o sigui, aquí ja s'ha acabat tot. O sigui, tinc la sort d'estar amb tu. I sí, i vaig aprendre moltíssim. Molta gent sí que és veritat del rotllo de John Petrucci, guai, és molt bon guitarra, m'encanta, molt bon guitarra, banda Dream Theater, joder, és la hòstia. Però realment el més experimental, la persona que més, com per mi, eh, que té un concepte de la música superespecial i tot, per mi va ser el Dave Fusinski. Sí que és veritat que, com a curiositat, un bon dia em vaig llevar i el que fa Berkeley és agafar aleatòriament l'ordinador i agafa i fa apreta un botonet i aleatòriament agafa a 20 guitarristes dels 4.000 músics que hi ha a, a Berkeley, però bueno, de guitarristes estem parlant, i agafa i em va tocar aleatòriament que tenia un professor invitat que durant tres setmanes em donaria classes una persona. Jo em vaig llevar a les 9 del matí no sabent qui era aquest professor i me'n recordo d'anar allà a Berkeley, obrir la porta i veig el John Petrucci. I, dic, i vaig tancar la porta. I dic, espera, què, què, què, què, què, què dic? Ara em vaig, em vaig així dir, estic somiant o no? I sí, sí, vaig obrir la porta i dic, puto John Petrucci. Diu, no, no, pues que t'ha tocat aquesta classe aleatòria i vam fer classes durant tres setmanes. Hem vist vídeos on participes en l'acte de graduació de la UOC, en la celebració del campionat de Lliga ACB al Palau Blaugrana i l'estiu passat, juntament amb el Loris, abans del trofeu Joan Camper al Camp Nou. Com arriba l'oportunitat de tocar en celebracions com aquestes? Doncs, o sigui, no vull semblar ni prepotent ni, ni dic la veritat tal com és. Vaig rebre una trucada i aquella trucada era de, de, de l'equip que munta el so del Palau Blaugrana, eh, del Camp Nou eh, dient que buscaven un guitarrista que fes un espectacle i que havien trucat a diversos guitar guitarristes preguntant qui podia fer un espectacle d'aquest tipus, doncs super baixant les escales, tocant, fent tapping i aquestes històries. I curiosament, una, dos, tres, quatre persones van recomanar el Mike Zagora per fer això. Va ser així. I em van trucar. Home, ens han dit Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, doncs al final hem trucat Mike i que faci això. Realment va ser molt, molt senzill fer-ho perquè jo vic al costat del Palau Blaugrana, del Camp Nou i només vaig tindre que anar, va ser tot molt fàcil. Em van dir, tens alguna base rockera que funcioni? I dic, hòstia, a veure, l'iPod, tinc una base, un backing track de Joe Satriani, eh, us sembla bé això? Hòstia, puta mare, improvisa't un solo. Vinga, fet, a les 7 de la tarda doncs vaig tocar i és el que ja ha penjat al YouTube i va ser així de fàcil i senzill i evidentment dono moltes gràcies a la gent que ha dit que, que podien confiar en mi com a guitarrista que podia fer aquest espectacle i a partir d'aquí va sortir lo del, lo del Camp Nou amb el Pacacho, mon germà també i el César Garrido eh, professor de baix de, de la Fibra Rock School. Ara una pregunta molt complicada, jo penso. Com a guitarrista que ets, quin és per tu el millor guitarrista del món? I no val dir tu mateix. <laughs> és impossible que digués jo mateix perquè realment em, em considero... Mira, et dic cinc persones. Randy Rhodes, Jimi Hendrix, Rory Gallagher, Steve Vai, Dave Gilmour. Si hi aquesta gent, que per mi són els millors del món, eh, jo em declarés el que has dit tu, no es val dir... Tu, és, vull dir seria... Era una broma. Ja, ja, però m'entens? No, però fixa't que hi ha molta gent amb la que parles i, i dius, no, no, no, és que jo soy muy bueno. És que jo sé tocar mucho, eh? Dic, jo no sé tocar una puta mierda. Diu, escucha el Passion and Warfare de Steve Vai. Escolta, però, o sigui, Roddy Gallagher, tio, l'Irish Tour. Mm, dius, tu et creus que em puc creure alguna quan hi ha aquesta gent? Doncs et diré més. Quan estic a l'escola donant classes i veig un alumne que m'està ensenyant a mi, a mi l'alumne m'ensenya. Aprenc donant classes. Dius, tu et creus que puc tindre alguna mena de, de dir mm, jo soy muy bueno? No, ja t'ho dic que sóc una puta merda veient-lo hi ha. I ara sí que anem a lo, a lo que em deies. El millor guitarrista aquí al món és molt difícil, he de dir, perquè no es pot comparar. O sigui, evidentment, o sigui, l'Steve Vai m'agrada moltíssim, però no el puc comparar amb l'Steve Ray Vaughan, o el Jimi Hendrix, o el Rory Gallagher, perquè tots m'arriben. I és molt curiós que molta gent em diu Hostia, però què banda, què, què disco te llevaries en una banda, en, en una isla desierta? Què tres discos? Eh, dic, per exemple, el Passion and Warfare de Steve Vai, eh, dic, a li disturba Rory Gallagher i dic, The Cure, al Disintegration. Diu, The Cure? Què passa? O sigui, és brutal els arreglos que hi ha, el que em transmet el, el Disintegration és brutal. Ja, però no és metal i tal, però qui ha parlat de metal? Dic, que el metal igual és un sentiment, pot ser molt més metal el disco de The Cure que un disco d'Iron Maiden. Així ho visc. Doncs ara et deixem una miqueta, mm, vamos a por Loris, vamos a conocerte un poquito más. Sabemos que aparte de ser batería, eres luthier de percusión. ¿Cómo surge la posibilidad de aprender este arte? ¿Crees que esto te hace mejor batería? No, no creo que me hace mejor batería. Tuve la gran suerte de que mi profesor me enseñó, digamos, no solo a tocar la batería, también a arreglarla. Y pues da esto nació el hecho de aprender a arreglar instrumentos, entonces me informé cómo se hacía y con el apoyo de mi profesor pues llegué a conseguirlo, ¿no? Después unos años y bien, la verdad que es un gran satisfecho, sobre todo para la gente que, viene y recoge su instrumento y me dice, hostia, ¿qué ha pasado en tus manos? Dice, suena muy bien, ¿no? Entonces, claro, para mí es un gran satisfecho, sí. Hemos visto que has pasado por un gran número de bandas de estilos muy diferentes. ¿Con qué estilo te sientes más a gusto tocando? Yo creo que para mí como persona, como escuchador, digamos, es el rock progresivo, el, género de música que más en absoluto me gusta. Luego he estudiado varios géneros, ¿no? Por ejemplo, como el pop, el reggae, que no tiene nada que ver con el heavy metal, pero que también como profesor me sirven para poder solo explicar a la gente, para que pueda aprender a, tocar varios estilos de batería, porque yo creo que una cosa importante en la música es eh, lo que quiere tocar, lo que te gusta tocar. Eh, luego la, cualquier persona tiene influencias de varios géneros de música, ¿no? A según de lo que escucha en la radio o alrededor pero después de un tiempo se fijan en lo que realmente ellos quieren tocar, ¿no? Ese es el gran problema, Cuando un músico llega a descubrir esto, pues está feliz de hacer lo que le gusta. <laughs> Más que nada es esto, sí. No, sí, pienso que Es así. Sabemos que estuviste un tiempo dentro de la Cuna Coil y posteriormente acompañaste a Timo Tolki en su visita a Madrid con Revolution Renaissance. Quizás las bandas más conocidas con las que has tocado, que son unas cuantas. ¿Cómo surgieron estas oportunidades y cómo las recuerda? Pues muy buenos recuerdos, sin duda, grandes experiencias. Eh, simplemente fue suerte, fue suerte eh, de estar en el momento justo, en el sitio justo y puedes aprovechar de este tren, eso. Y, entonces, con mucho gusto, pues tuve la suerte de participar a estas cosas. Siempre lo he vivido como algo bastante normal y sigo viviéndolo así. Y entonces, claro, hasta para mí mismo tocar con Timo Tolki, que ha sido un ídolo por muchos años ha sido increíble, ¿no? Verlo en el escenario, estar ahí en ese momento, en ese escenario y tocar con él, pues ha sido una gran experiencia que nunca me <laughs> olvidaré, sin duda. Y, nada más, pues una suerte, una suerte. Y como batería que eres, la misma pregunta que le hemos hecho antes a Mike, ¿quién es para ti el mejor batería del mundo? Mira, yo sin duda creo que el mejor batería del mundo en absoluto para mí es Buddy Rich yo creo que es un hombre que no has podido eh, ser superado por su grandeza a nivel musical. Y luego hay unos cuantos que se pueden añadir a todo estos desarrollos. No sé, por ejemplo, Dave Weckel, Simon Phillips, Billy Coban. Claro, hay unos cuantos. Pero sin duda el Buddy Rich es el Jimi Hendrix de la batería. Eh, muy pocos baterías lo conocen eh, me extraña a veces que cuando hablo con gente que quiere aprender a tocar este instrumento, eh, no sepan quién es Badirich, porque yo creo que es básico, un poco como Jimmy Hendrix por la guitarra, como dije antes. Y entonces, pues, la gran emoción es enseñarle quién es Badirich. Métete en YouTube, busca Badirich y entonces ahí lo ves, ¿no? No quiero molestar, eh, es tu turno de hablar. Pero yo, no, te decía que debajo de, esta, de este jersey que llevas, llevas una camisa de polis que creo que este batería es muy grande, que es una gran influencia tuya. Sí, sí, lo que estaba diciendo antes es que, como un poco decía Mike anteriormente, es el hecho de que hay unos cuantos, ¿no? Entonces, como hay mucho, eh, lo que podemos hacer para entender un poco mejor la música es generalizar, sin quitar eh, lo bueno que los demás tienen y eh, sin duda el Stuart Copeland eh, pasa muy a desapercibido, en la música, porque realmente son gran batería, pero todos lo recuerdan solo porque ha tocado con Police. No saben realmente lo que ha hecho él como músico, ¿no? Entonces, claro, en el caso de Mike como guitarrista, eh, en, mi caso como batería, siempre la gente se fija y lo que hace con aquel grupo, ¿no? Con, por ejemplo, yo que hoy he tenido la suerte de la o de o lo que sea, pues no se fijan en el músico, ¿no? Luego hay casos como de Megadeth, de Demastain, por no decir nombres tan gordos, que eh, se evolucionan más. Dicen, no, yo quiero ser el back de la situación, ¿no? El, no sé, el, el tal. Entonces compongo todo yo, lo hago todo yo y pues salgo yo, ¿no? Eh, pues ser parte de un grupo para terminar quiere decir ser un grupo, no un, único músico. Luego, ser un único músico quiere decir ser, por ejemplo, no sé, James Brown, no sé, o Jimi Hendrix, un único músico. Entonces me estás ofreciendo James Brown, no me estás ofreciendo un grupo, no me estás ofreciendo una banda, me estás ofreciendo un único músico, que luego, claro, triunfa porque es muy bueno, ¿no? Pero creo que el hecho de la banda, del grupo en general, es mucho más difícil. El hecho de juntar cinco, seis, o en, casos extremos mucho más elementos, o en casos muy en minorancia tres elementos, que lo mínimo, pues eh, el hecho de ser grupo, ¿no? el hecho de saber tocar juntos y poder mandar un buen mensaje a la gente para que tu música le guste y para que yo te compren los discos, que sobre todo lo más importante ¿no? en esta carrera. <laughs> Sent els dos grans músics experimentats i havent format part de tantes bandes, per què decidiu dedicar-vos a l'ensenyament? Home, sincerament, igual quan, quan comences a tocar, el que la gent li, li sol passar és pensar en, en triomfar, en ser un rockstar, per dir alguna cosa, però després toques de peus a terra. I, i tot i hi ha molta gent que ho intentem, que és tocar la nostra música i que la gent ens escolti, perquè és algú que podries dir, jo toco la meva música i em puc quedar a la meva habitació i tocar-la, punto, això és el que m'agrada. Però hi ha algú amb els músics no, que passa això, que dius, ho, ho necessito ensenyar, necessito que la gent disfruti d'això, necessito que... i veure l'aprovació de la gent. Quan tu veus una sola persona que escolta un tema teu i s'emociona, o diu, això és de puta mare, necessita, clar, dius, hòstia, és que vull que això ho escolti la gent. Aleshores, al tocar aquesta música, tu et sents com, vale, vaig a gravar un disc, dos, tres, però veus que vivint on vivim, sobretot a l'estat espanyol, Catalunya, Europa, on sigui, eh, estàs molt poc recolzat per les discogràfiques, que són una puta merda. Lo que, lo que parlàvem, el que deia, bueno, vender discos és de puta madre. Dic, bueno, és de puta madre per a la discogràfica, perquè tu t'emportes un 1% del guany d'això. Si és el Michael Jackson o la Madonna, un 1% són molts milions, però si et dediques a una música més minoritària, la que sigui, si no ets una gran estrella, mm, el músic guanya dels concerts, de tocar en viu. D'allà sí que guanyes els teus diners. Vale? Aleshores, com que igualment és molt difícil tocar amb concerts davant de gent que t'escolti, que vingui, que pagui una entrada, inclús l'entrada és gratuïta, ja veus que venen quatre persones, eh, un es mm, com pugui per fer de viure de la música. Aleshores, nosaltres, tant el, el Loris com jo, hem treballat a fàbriques, hem sigut paletes, jo he sigut pastor, he estat en una polleria, eh, sí, tallant els pollastres al cap, eh, i de pastor a pastor però traient la merda de les cabres eh, fent de paleta amunt i avall amb, amb, amb, con el cemento venga per arribar per abajo, venga aquí una de... o sigui, flipes i amb set fàbriques diferents Em, dius, estàs currant ara mai deixes d'estudiar i tocar aleshores et planteixes una cosa si estic estudiant tant, tant, tant per ser un bon músic o intentar ser un bon músic mm, et ve una cosa al cap el que puc fer és donar classes a més quan la gent igual et ve y t'ho demana. hostia, ¿me podrías dar classes de guitarra o de bateria? I dius, hòstia, doncs sí. I igual les fas al principi doncs, gratuïtament perquè bueno, tu també aprens a ensenyar, però quan ja són dos, tres, deu persones que venen, dius, hòstia, doncs, ja són 10 hores, mm, cobraré alguna cosa, 500 pessetes, parlo de fot 15 anys enrere. I un va creixent i dient, escolta'm, jo puc fer un coixí eh, donant classes i a més, si hi ha un somni, per exemple, de fer una escola, una escola competent, una, una, algú nou, i a poc a poc vas veient que aquest coixí, que és donar classes i que a més a més agrada, eh? o sigui, és brutal el poder ensenyar, dir, hòstia, quan vas a un alumne que està somrient i que diu, que surt de la classe dient, hòstia, que guai que el tio està somrient, diu, vale, o sigui, t'estan pagant per algo que a més a més mm, et sents satisfet Claro, que interrumpo, ¿no? Porque a mí me gustaría aclarar una cosa importante sobre la Heavy Rock School, es el hecho de que el Mike tuvo esta idea hace años por estas cosas que está diciendo, ¿no? entonces, bueno, nada. arriba, como arriba un músico doncs, a clases, classes? Doncs si vas donant classes, la gent t'ho demana, tu ho vols fer i veus que hi ha una demanda, doncs ho fas. I després, com estem ara en aquest moment, veus que tens un coixí econòmic que et permet dir ara em dedico a la banda, a tocar, però perquè tinc aquest coixí. I tinc una sort increïble de viure de la música, no de fent el que havia fet abans, que és treballar en una fàbrica, per exemple, que és molt lluable, no? mon pare ha estat 40 anys a la vida en una fàbrica, però, hòstia, el que mon pare ha volgut, o els nostres pares, és que el meu fill tingui alguna millor del que jo he fet, i ho estem fent. Que no és, no es podem queixar de dir, hòstia, és que no estic tocant en conciertos cada setmana. No, estic donant classes, estic tocant, això és de puta mare. I com arriba això? Doncs arriba d'aquesta manera. que ho proposes y es fa y funciona. Tens aquest coixí i ara ens podem dedicar a grabar un disc y girar. Que funciona bé, que no funciona, no pasa nada, ya tenemos lo otro. Me gustaría añadir algo más, si puedo, es el hecho básicamente de la pasión, es decir, estamos hablando de un profesor que instintivamente tiene una pasión para hacer lo que hace, ¿no? Entonces, claro, cuando se encuentra enfrente de un estudiante que quiere aprender y crees que este profesor que tiene enfrente es la persona adapta para él pues es lo más grande a nivel eh, de trabajo en este caso que un profesor pueda recibir. ¿no? Básicamente yo creo la pasión, la pasión en absoluto. Ahora sí, anem a de la Heavy Rock School, on tu, Mike, ets el director y profesor de guitarra y el Loris es profesor de batería, y del cual yo desde de fa poquet sóc y i estic orgullosa de hacerlo Tinc una profe increïble. Quan i per què decideixes fundar la Heavy Rock School i creieu que fan falta més escoles com aquesta? Mira, la idea sorgeix primera, des de fa molts anys, perquè és molt maco intentar tindre una escola, eh, però després veus els problemes, de dir, com tens una escola, per exemple, si no tens pasta, com agafes un edifici o com fas tal cosa. Doncs, bueno, a partir d'aquí, és realment no sóc el director de l'escola no sóc el director, sinó que sóc el cap d'estudis. Com sorgeix la idea? Doncs ja t'ho dic, de la il·lusió de fer-ho i després de fer una entrevista amb un músic que es diu Milen i Núria, em van agafar, ells són de músics clàssics eh, i tenen una escola que es diu eh, Estudis Musicals Atlàntida. Ells van crear aquesta escola de música clàssica però van voler agafar bueno, professors de modern. Ara farà ja 7 anys, què tal? set o vuit anys que va passar l'entrevista aquesta primera que, que em van fer, em van agafar com a guitarrista de modern de l'escola i va ser després de quatre anys donant classes allà que li vaig proposar una cosa amb el Milen i amb la Núria, que va ser obrir una escola de rock o heavy metal, directament, tal qual. Crec que feia falta, perquè aquí no hi ha escoles així. Tu pots anar, per exemple, a Berkeley i allà tu pots estudiar una carrera. La carrera és directament, tu vols ser músic, vols ser instrumentista, vale, però dedicat a què? Saps lo fort que és trobar-te amb una persona de 70 anys, amb un pòster d'Ingui Malstein, i que et digui, vale, tu creus ser músic aquí en Berkeley, però enfocado a què? A heavy metal. Dius, hòstia, això només passa aquí. Aquesta idea es va transportar, i jo la vaig transportar amb el Milen i amb la Núria, i els hi vaig comentar, jo vull una escola. I em van dir, però d'on vas si no tienes pasta per abrir esto i tal? Dic, te cedemos nuestras aulas para que abras la Heavy Rock School bajo como departamento d'estudis musicals Atlántida. I va ser un èxit, un èxit rotund i brutal. Tant que fa 3 anys que està oberta i amb 3 anys ja són 120 alumnes els que estan a l'escola. I això vol dir que estem fent alguna bé i que el rock i el metall funciona perquè tenim a professors que creiem en això. Tu no tens que anar a una escola que dic Hacemos, somos una escola de música moderna i, i tu ets un metall i et trobes un profe de jazz. I el profe de jazz et dirà, no, no, tu aprendes esto i lo adaptas a tu estilo. No, per què? Jo vull una persona que sigui com jo, que sigui un puto metall i que et comprengui. Jo quiero hacer tapping i tal. Pues, pues vale, t'ho ensenyo. I a partir d'aquí, una gent que ha donat la confiança amb que et cedeixen les aules per obrir una Heavy Rock School i, i tindre professors que creuen en això i sobretot eh, que vinguin alumnes perquè saben que això és així, no és d'una altra forma. És, tindràs professors que et comprenen, que et comprenen totalment. I aquesta ha sigut la triomfada i la idea bàsica de voler fer alguna cosa nou que creiem que no hi ha moltes escoles a l'estat espanyol així. Ens pots fer un breu repàs de les classes i professors que hi podem trobar? Professors, com et dic, hi han de tota mena evidentment bé, hem anat creixent. Doncs, en principi vaig començar fent classes de guitarra, després sempre hi ha la demanda de guitarristes. O sigui, jo crec que s'ha d'inventar una petita pastilla que li fiquin a la, a la dona prenyada i, i que salga bajista o bateria, perquè ja de tants guitarres estem fins la polla, o sigui, jo estic part ja. I, i, bueno, i la història és aquesta, que a poc a poc doncs, un guitarra, un, altre professor de guitarra, l'Aaron López, David García, i després Can, Hi ha molta demanda, molta demanda de Can. Va vindre el Raül Roca, després de Raül Roca, se'ns va passar pel cap eh, de fer classes de cant gutural, que dius, cant gutural existeix? No he vist mai cap escola del món, del planeta, que facin classes de cant gutural i vam dir, hi ha algun profe que ho pugui fer, tècnica de gutural, de, de Ravenblut. I sí, i ell estava allà i ho va fer i té els seus alumnes. I a partir d'aquí doncs, va vindre el Loris Pacacho, la gent super encantada amb ell mm, baix, eh, vam tindre primer el Miqui Santa Maria, dels millors baixistes que hi ha a Europa, després el César Garrido, i així, etc etc. i et dic, i amb 3 anys em sembla mentida que ja siguem 15 professors que estem donant classes de lo que la gent vol, no del que volem, sinó lo que la gent demanda. Loris, com entras tu a formar part del l'equip de la Heavy Rock School? Bueno, yo entro a ser parte de este eh, gran equipo, como he dicho antes, gracias al Mike, que yo realmente busqué, yo trabajaba como profesor en privado, tenía un local alquilado donde daba clases en privado y entonces pues buscaba trabajo como profesor en una escuela. Pues casualmente me cayó una estrella encima y me digo, me llamó Mike y me dijo hostia, que me gustaría que viniera a dar clases y tal. Yo al principio estaba un poco así, no me lo creía, ¿no? El hecho de una escuela que enseña heavy metal y tal y cual, lo veía súper raro, ¿no? Y luego, cuando llegué ahí, que me hicieron la entrevista, pues me aclaré más y pensaba lo mismo que ellos, más que nada. Por eso los apoyo mucho como escuela, porque es muy interesante, básicamente por el hecho de que te enseña heavy metal, un género de música que como decía el Mike antes, no están en los conservatorios ni en las escuelas eh, de música, entonces no te lo suelen enseñar, ¿no? Básicamente te enseñan siempre los, típicos pasos de jazz, de rock, de blues, pero de heavy metal no hay casi nada. Entonces los estudiantes que vienen a la Heavy Rock School para terminar, pues son eh, gente que le gusta aprender heavy metal y rock en general. A part de les classes, otras otras actividades organiza la Heavy Rock School? Otras actividades, por ejemplo, poden ser el curso de, de producción que en fent, que también va a ser una idea que que, que bueno, doncs se't passa pel cap i dius per què no fer classes de producció. I la gent és curiós perquè, perquè mola, perquè t'anima. És com, hòstia, tens una escola, doncs per què no proposes coses noves? Vale, doncs classes de producció, home studio. Si tu tens el teu ordinador, tens la teva targeta de so, tens el teu material a casa i ben bé no saps com fer servir els programes, com fer servir aquest material, no fa falta que vagis a un estudi, si vols gravar un gran disc, vale. Però tot pots gravar una demo, una maqueta, com li vulguis dir, molt ben feta, dominant allò. El que passa, per exemple, com en el meu cas, és que tinc una targeta de so, tinc un ordinador, tal, tal, tal, i no ho sé fer servir. I jo podria treure molt profit d'això. I vam dir, classes de producció, perfecte, professor, el Toni Sánchez de Regression, i diu, vale, jo puc donar classes, he estudiat a Microfus, a tals llocs, tinc un temari de puta mare, ho podem fer. I funciona, i la gent, hòstia, que gran idea. És curiós després que la gent et diu, jo havia tenido esta idea, i no sé, dic, havies tenido esta idea, no l'has hecho, pues coño, Aquí sí, aquí, Sumien y la FEM. Una escuela de heavy metal. Yo había tenido esta idea. Mm, ¿Y por qué no? Pues ya estás, fa. Quiero confirmar el hecho de que en Europa y eh, quizá en el mundo todavía yo creo que como profesor no existe una escuela de heavy metal. ¿Puede confirmarme esto, Mike? Tú que sabes. En C.P.A. está el, Guitar Institute de Los Ángeles, que es dedicada a guitarristas, que está Paul Gilbert, Frank Gambale y tal, que es más dedicada al rock. Berkeley, como he dicho antes, ya te dicen tu vertiente. Tú que quieres estudiar el bajo, pero la carrera como músico, pero ¿con qué profesores? ¿De thrash metal? ¿De heavy metal? ¿De death metal? Puedes escoger eso. Coño, voy a tener profesores de death metal. Claro, luego te encuentras un profe ahí, que, en plan Chuck Schuldiner, que dices, coño, ¿no? Em, yo solo lo he visto ahí, no lo he visto en ningún sitio más. Y esta ha sido un poco la idea de recrear eso en este país, que desgraciadamente creo que esto no, se ha hecho nunca, y aquí no quiero divagar mucho, pero creo que el, el, problema total de que la gente no crea en hacer esto, la tiene toda la culpa, toda, toda, toda, toda, el gobierno. Siempre. Voy a decir solo, mm, no, no, me voy a, no voy a extender, pero voy a decir una cosa muy básica. Cuando tú vas al colegio, y suspendes matemáticas, repites curso. Si tú suspendes música, pasas de curso. Mira qué gran diferencia en que tengas una profesora o profesor de música y si tú suspendes, no pasas de curso. La gran diferencia sería en que tú igual no trabajarías o arquitecto o barrendero o lo que sea, pero habría una cultura que ese barrendero o arquitecto escucharía a Mozart y diría, esto es bueno. Si tú escuchas al puto Bisbal, dirías, esto es una mierda. Lo que pasa que como el gobierno avala desde los estudios que música es algo pasajero, la creatividad ...que la, te la rompen, eh, es la diferencia en que si te machacan los medios, en que Bisbal es, eso es bueno, porque es, cada día lo escuchas, los 40 principales. Pues la gente dice, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Si tú vas al centro comercial y te ponen el Bisbal es bueno, la gente que cree, esto es bueno. Si te ponen, perdona, si te ponen Dream Theater, la canción más complicada, del mundo 40 veces al día en un centro comercial, al final vas a decir, esto es bueno. Entonces la diferencia está en que si el gobierno apoya y tú puedes pasar de curso o no pasar porque has suspendido música, tú tienes una cultura que eso va a ayudar. Si te vas a Estados Unidos y ves a una niña de 16 años conduciendo un coche escuchando Van Halen, es porque tienen esa cultura. Aquí la cultura pues va a ser mm, reggaetón y su puta madre. Y esto es la culpa del gobierno y no tendría que ser así una última cosa, es decir, hay que simplemente decir que los buenos músicos o lo que intentan aprender a ser buenos músicos, pues ven la diferencia entre comercial y bueno, ¿no? Entonces en esta entrevista que me ha, me ha gustado mucho gracias a Cali Metal, hemos hablado de gente como Jimi Hendrix, Rory, eh, Gallagher, eh, Steve Ray Vaughan esta gente tocaba por tocar, porque tenían una gran pasión. Luego no sabían si sus discos o su música se iba a ser comercial. Entonces yo creo, para terminar, que el David Bisbal, sin ofender a nadie y sin ofender a él mismo, yo creo que no lo puedo yo definir un músico al David Bisbal. A mí me parece más algo, una movida comercial. Tengo algo que decir. David Bisbal realmente, aparte de que es un tío que llega a tonos, afina y todo, creo él no tiene la culpa. La culpa la tiene la gente que escucha esa música. Porque David Bisbal como mucha gente que hace esta música, ellos creen, ellos disfrutan de esto, son felices así. Eso es de puta madre. El, no, no, son felices. El problema es la gente, si realmente creen que eso es lo que les gustaría, porque no les, les han dado oportunidad de escuchar otras músicas. Bisbal no tiene la culpa, sino el Estado que las han hecho creer a la gente que apoya esa música que eso es de puta madre. Al final Bisbal estaría aquí, fliparíamos, o te pega un y lo hace. La culpa es la gente que avala eso, por culpa, lo vuelvo a decir, del puto Estado. Es que me encanta lo que dices, quiero terminar con esto, me encanta lo que dices porque estoy muy de acuerdo contigo, simplemente porque nosotros como músicos hemos tenido la suerte en casa de poder escuchar música que era normal para la gente de nuestra familia, cuando realmente en realidad gente como Friends Zappa, Deep Purple, que escuchábamos en nuestro en cada rincón de nuestra casa, pues no son tan claros en la mayoría, ¿no? Por cierto, los Deep Purple sí, son muy famosos, Frenzappa es muy famoso, pero no lo escucha todo el mundo. Y ahora termino, mm, termino porque quiero decir esto, el hecho de que la nueva generación a niveles de musical, hablando también de, de heavy o de escuelas o cualquier cosa sea, es que está muy comercializada, ¿no? y ya no hay tanta información sobre los discos antiguos, sobre los discos que los grupos que tocaban antes. Entonces, claro, hoy en día es muy difícil que encuentres un joven que te diga, ay, qué guay el disco de Van Halen, ah, me gusta Rory Gallagher, hoy estuve escuchando eh, Steve Ray Vaughan. No, si me permites, ya que hablamos de profesores, nosotros tenemos la la gracia de intentar que los músicos que suban, que yo veo muchos músicos que llegan, y perdón por la gente de Cali Metal, que van de yo speed metal, tutucatu, tutucatu, dice, se está perdiendo la esencia de lo que es tocar música de verdad. Si te fijas, gente como Paul Gilbert, incluso el Malstein, etcétera, etcétera, lo que tienen de base es gente como Purple, de Zeppelin, Jimi Hendrix, y lo que se están perdiendo hoy en día las nuevas generaciones es que van a metralleta, taca, taca, taca. Creo que es nuestro deber enseñar que se puede hacer taca taca taca, pero escucha los de antes. Exactamente, como profesores de Heavy Rock School intentamos enseñar gestos, simplemente rock heavy para para quien lo quiera aprender y nada más. Y después muchas gracias a la Cali Metal y de puta madre. Pel proper mes de juliol teniu programat un Guitar Camp a Portavella. Mike, explica'ns una miqueta què s'hi farà i com van les inscripcions a dia d'avui. Bueno, al Portavella, que quedi clar, però, o sigui, som sincers, tant a la Heavy Rock School com... Som sincers, punto. Eh, aquesta, aquesta idea ha sortit de, primerament de Matías Eklund, crec que el coneixeu. Ell va fer el primer Guitar Camp fot 10 anys, ja. Allà està, ell fa un, un Guitar Camp doncs, amb un llac molt maco i tal. Va ser l'any passat que, que mm, em van comentar de Mike, mira, un Guitar Camp, per què no fas tu aquí a, a nivell d'aquí? Vaig mirar per internet i tal, veig que això no existia en lloc. Aquest any he mirat i el Paul Gilbert he vist que fa un Guitar Camp també a Nova York, que val 3.000 euros anar a més, s'ha perdut allà al bosc, vull dir, amb tenda de campanya tens que anar, vull dir que als Estats Units, New York, tenda de campanya, jo crec que molta gent tornarà amb una bossa de plàstic, saps? Rotllo... En fi, no em vull enrotllar més amb això. La idea aquesta va dir, per què no, per què no ho fem? Vaig trobar una casa a, a, a Ripoll, a les Lloses, a mil metres d'altura, que em va semblar magnífica. Eh, em va ser preciós veure aquella casa i dic, per què no ho fem? Però ho fem a nivell de que la gent ho pugui pagar, que hi hagi les mateixes activitats de 6 hores diàries cada dia tocant, que tinguis professors de repàs, de producció, gent convidada a fer concerts, masterclass, excursions, ioga per a músics, tot i a més amb un bon preu i que la gent a més ho pugui pagar fraccionadament, tranquil·lament. Hi ha 5 mesos d'avantatge perquè ho puguin anar, anar pagant. Per la meva sorpresa, això es va ficar fa dues setmanes i està quasi ple tant que, que estem pensant en, en obrir una altra setmana, la primera d'agost. Això és del 25 al 29 de juliol i estem pensant en obrir una altra setmana perquè veiem que queden 5 mesos i, i bueno, crec que és algo nou, com sempre, és allò que dius però, hòstia, esto se me había ocurrido, t'ho juro, eh? ha sortit a l'altre que diu, te lo juro que había pensado en ir en una casa, en una masía y para quitar... I, i, ¿Y per què no l'has hecho? pues, bueno, pues ja ho estem fent aquí. I ja que ha tingut tant d'èxit eh, i eh, que aquestes colones estan centrades únicament en la guitarra, us heu plantejat fer algun campament centrat amb altres instruments? evidentment. O sigui, ha sigut el primer any que ho intentem, al veure que la primera setmana està quasi plena i ara estem intentant, no, no volem fer més el, el que podem abarcar. I ja ens estem arriscant potser a obrir una altra setmana però evidentment, si això funciona, l'any que ve farem de cant, de baix, de bateria i, i estar tots junts allà. Sense dir noms, veieu algun dels vostres alumnes com a un futur músic de renom? Com els que esteu nombrant tota l'estona? Dòria, Dòria. Què passa? Dòria acaba de sentir el seu últim disc, el Víctor, guitarrista que a més és molt bo tocant, eh, i el bateria de Dòria, ha sigut també alumne del Loris i jo crec que estan triomfant molt bé. Queremos saludar al Víctor, guitarrista, y José, batería del grupo, que han sido, como ha dicho el Mike, estudiantes de la Heavy Rock School. Y pues muy bien, yo espero que el grupo consiga llegar a ser algo realmente bueno porque promete muy bien. Um, ja que a la Heavy Rock School sou tants professors de, doncs, de coses tan diferents i, i que toqueu tots els camps, heu parlat mai de fer una superbanda formada per professors de la Heavy Rock School? Sí, s'ha pensat. De fet, crec que la meitat de professors que hi han tinc la sort de que volen col·laborar amb el disc que, que properament trauré, que serà per l'estiu, i, i el bateria serà Loris Pacacho, baixista Miqui Santamaria, i em penso que... Sí, el Jesús Espejo, teclat de Piràmid, que també és professor de Heavy Rock School, eh, també serà el teclat. O sigui que per la meva part tinc la sort de comptar amb una, amb una banda que és increïble, que encara que el, el nom de la banda pels temes i tal sigui Mike Zagoraban, eh, realment la banda és tot. Que també vull dir una cosa, no sóc el compositor de les cançons, sí que porto la idea, però sempre cinc caps en més que un. I quan portes la idea i el Loris diu, oye, aquí molaria més este retoque, i el baixista et diu, esto mola más, al final la cançó sona a cançó real. I tinc la sort de poder contar que, curiosament, és la superbanda que són professors de la Heavy Rock School. A part de tot això eh, que ens heu explicat, quins són els vostres plans de futur ja com a cadascun de vosaltres? Loris, tu primero. Bueno, yo de seguir claramente como profesor en la Heavy Rock School, claramente en los años que vienen, grabar algo de discos, eso, de que ahora estoy pensando yo como músico, después del proyecto de My Zagoraben, eh, tengo un proyecto mío solo, pues de llevar adelante esos tipos de cosas, ¿no? Grabar con amigos, músicos y también hacer algo yo solo. para mí. Para mi, proyecto de futuro de más importante es important és enderrocar el puto estat que hi ha ara mateix i a eso, lo que es profesionalmente es seguir que la Heavy Rock School segueixi creixent. Hem tingut també ofertes que les estem pensant d'obrir sucursals a Madrid i al País Basc, que crec que pot estar molt bé. I a més a més, doncs, bueno, doncs seguim aquests projectes que diem idees, que les penses, però que després no es fan. Doncs idees que les penses, que les penses, i si semblen un somni, fer-les realitat. Que es vol fer un guitarcam a una casa rural? Es fa. Que un vol escriure un llibre, per exemple, de com tocar la guitarra, o el Loris, que ara farà un DVD de com tocar la bateria, fes-ho, mm, no quedar-se callat mai i intentar-ho, no que es quedi a la ment, sinó intentar-ho fer sense cap por. Després d'això, només em queda dir-vos que moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat aquesta estoneta i que ha sigut un plaer estar amb vosaltres. Per nosaltres és un gran plaer. Moltes, moltes gràcies a Calimetal i, i res, ja ens veiem pels concerts, espero. Si jo digo lo mismo, pues muchísimas gracias a Cali Metal, pues mirar YouTube, que ahí hay vídeos de Heavy Rock School, cómo muestran, cómo tocan los profesores y muy pronto también eh, pondremos vídeos de los estudiantes, de cómo evoluciona su aprendizaje en esta escuela. Una patita mención recordatori que, com he dit abans, el Milen i la Nuria, fundadors de de, Musicals Atlàntida i Heavy Rock School, no, per lo que toca, es que la Nuria fa dos anys va morir un cáncer, eh, que vam fer una dedicatòria molt bona en un concert que va veure molta gent i que, bueno, que queda en la nostra ment d'una persona que, tot i sent de, de música clàssica, aquí es veu la gent que té una ment oberta, que és el que volem expressar, que nosaltres som de gent oberta, de, de ment oberta i que volem abarcar i donar tot el que es pugui donar com ella va fer i que en Pau descansi. Moltíssimes gràcies.